Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju u civilnom društvu Sektor 3. Evo danas su moji gosti ovdje, moja kolegica Sara Alhamad i članovi Karlovačke udruge Studi 8 koju smo imali već priliku slušati prije nekih mjesec dana, a danas smo ih ponovo zvali ovdje da predstavimo ovaj e, najnoviji CD kompilacija Karlovačkih bendova pod nazivom Šarenika. Evo ovdje moji gosti, Pero Desović, predsjednik udruge Studi 8, dobar večer. Dobar večer. I Vedran Pavlo, glavni urednik Šarenike. Mi smo napravili danas svaki jednu malu anketu nešto vezano za karlovačku glazbenu scenu trenutno, pa evo možemo prvo čuti kako je to izgledalo, šta misle dakle naši anketirani karlovčani o sceni i o karlovačkim bendovima i cijeloj ovoj priči. Što misliš o glazbenoj sceni grada Karlovca? Ne, mislim da je mrtvija nego, više nego ikad. Mislim da je glazbena scena grada Karuca e, dosta zapuštena e, iz tog razloga jer znači naše gradske vlasti ne pomažu dovoljno mladim alternativcima koji žele ostvariti nešto, upravo naprijediti znači, tu glazbenu scenu. Kroz sve te natječaje znači, ne dopuštaju i ne daju im dovoljno sredstva kako bi uspjeli nešto ostvariti, a ima jako puno ambicioznih i mladih ljudi sa glazbenim talentom koji bi jako puno toga mogli napraviti. Da treba nabaviti definitivno prozor, što ima kvalitetnih bendova kojim se teže probiti. Nemamo i ni čut ni ništa ono. Tako da bi se najviše trebalo na tome raditi. I možda na poboljšanju studija gimnazijskom narađe za rađenje dema, da se to nekak, ne znam, ne sjećam kad su Eko je treba snima da to jako sporo išlo i tako da bi se to možda trebalo malo. E, glazbena scena u Karlovcu je raznolika, e, postoji mnoštvo bendova koji se bave različitom glazbom. Mislim da je to dobro e, zato što je bitna raznolikost među ljudima i sviđa mi se to kako se sve više i više razvija i kako ima dosta bendova. Pa mislim da je propala zbog zatvaranja scene, ono tu i tamo ima koji koncert, ali inače smatram da nije baš se spada, ali ima, stvaraju se hrpa mladih tih bendova, ali šta znam, to je sve nekakav ono punk i sve se orijentira na to zato što je on u Karlovcu dosta jak punk. Bio od uvijek i bit će. A što se tiče stvaranja novih vrsta glazbe, mislim da je to jako malo bendova. Smatram da današnji karlovački bendovi imaju veliki potencijal, samo velika nevalja u tome što nemaju prostora za sviranje, za vježbanje i zapravo općenito za održavanje koncerta. consciousness leads to enslavement of body, and the creation of order leads to mind. inače, kako, kako se vama čini glazbena scena u Karlovcu? Koje je vaše mišljenje o tome? Kao što vidimo, bar sa e, CD-a, karlovačka scena je bome velika, samo što je problem što jednostavno se nema gdje pokazati to. Znači nema nekog prostora ili nekog kluba, dobro sad što se u Hrvatskom malo održavalo ti koncerti to, A sve u svemu nema previše niti medijskog prostora, a ni mjesta, znači prostora kao nekog kluba gdje bi mogli mladi e, bendovi svirati. E, znači to je zapravo, zato smo i osnovali ovaj Studio 8, e, da bi isto pomogao znači mladim bendovima i u snimanju demo albuma, a isto tako i da pomognemo možda pronaći nekakav prostor gdje bi se mogli održavati koncerti, na primjer vikendom ili čak da se E, i svira tamo preko tjedni, da se imaju vježbe i probe. A ja sam biti čula da je s gradom e, dogovarano nešto oko prostora, pa da bi se našao neki prostor navodno na maloj sceni. Da, e, oni koji su bili 9.5. na promociji ove nove kompilacije Karlovačkih bendova Šarenika, <clears throat> mogli su ovaj, čuti gospodina gradonačelnika, znači gospodina Jelića, osobno kako priča baš o, o, o, o tome i ovaj, on je u svakom slučaju e, on se ponudio, grad se ponudio, ovaj, e, gospodin gradonačelnik je obećao dakle, potporu svima koji bi u taj projekt eventualno ušli, dakle konkretno u taj projekt e, revitalizacije male scene, ali ovaj, ono što još uvijek dakle, mi očekujemo sve zainteresirane i ovim putem ja pozivam sve zainteresirane e, ljude koji su voljni e, pozabaviti se time i upustiti se u takav jedan projekt da se obrate ili e, našoj udruzi Studiju 8, dakle, ili samom studiju ili udruzi Poluga koja također surađuje sa nama i usko je povezana sa našom udrugom. Ako se ne varam, s njom ste nedavno i e, prijavili na natječaj prijavili se na natječaj um, i dobili ste 10.000 kuna, pa kakvi su planovi s tim novcima? Znači, planovi bi bili e, investirati u znači, režiju 2, e, znači zapravo u prostor koji smo dobili na Rakovcu, znači u Atenskom sloništu, znači da e, dio iskoristimo za znači spužve, građani materijal i znači za samo opremanje te prostorije, da se znači na izolacija i da se omogući unutra e, snimanje isto kao u studiju gimnaziji i također da se nabavi još jedan set mikrofona, e, ja koliko znam, za bubnjeve. E, kablova i svega. Kablova, znači uglavnom sve tehnički materijal koji bi bio potreban za znači snimanje. Isto tako, naravno, htjeli bi pokušati još natječaja i još pišemo natječaje, znači pokušat ćemo E, se javiti na što više natječaja, da dobimo što više znači, novaca da možemo započeti nešto. Djelomično ovaj CD koji predstavljamo i ovim putem, dakle ovu novu kompilaciju, ona je e, djelomično sponzorirana od strane Savjeta za europske integracije Karlovačke županije, tako da ovaj, e, ovim putem isto im se zahvaljujemo gospodinu Sokoliću posebno. Imam mi da nešto zasvirati. nastala u samom studiju 8, dakle e, kako su bendovi počeli snimati, e, bilo je sve više i više bendova koji su bili zainteresirani dakle za snimanje u samom studiju i <clears throat> tu je nastala e, između nas nekoliko ideja se rodila ovaj, o tome da napravimo kompilaciju bendova dakle koji snimaju u studiju. No međutim, e, u međuvremenu e, smo tu kompilaciju proširili na još neke bendove e, za koje smo smatrali da imaju kvalitetan materijal za kompilaciju, a nisu snimali u studiju, tako da ispala je jedna dosta ovako sveobuhvatna kompilacija karlovačkih bendova i mislim, mi smo zadovoljni ono, kako je to sve ispalo. Otkud šarenika? Poseban je. <laughs> Pa da, poseban je, e, više značan je mm, na prvom mjestu, dakle, e, on simbolizira dakle kao jednu riječ šarenika, kao nešto šareno i šarenika kao šareni Karlovac, a u biti e, sama ta riječ simbolizira sadržaj kompilacije koji je a svi oni koji su poslušali kompilaciju mogli su se u to uvjeriti, dakle sadržaj više nego šaren, tako da, znači ima svega od, e, mislim, prvenstveno tu mislim dakle na glazbene stilove koji, dakle ima stvarno za svakog ponešto. A su svi nastali u Studio 8 ili je nešto uvezano? Neki bendovi, prvenstveno evo tu mislim dakle na Koh, Power Trip i Blackjack, dakle oni nisu snimali u studiju 8, ali su ustupili svoje materijale e, i tako da oni su isto uvršteni na tu kompilaciju i to je skroz u redu. Pa to nedavno je bila i sama promocija ove kompilacije. Jeste zadovoljni odazivom? Odazivi naravno mogu i, bolji biti, ali u svakom slučaju zadovoljni smo, i koliko god ljudi da dođe, e, znači zadovoljni smo sa samim time što je uopće itko došao i da se mhm. ljudi trude da, da bar e, da, da dođu bar vidjeti tako nešto. Da li to približno ispunilo vaše očekivanja koje imate od ove kompilacije? Što biti očekujete Mislim, e, što se tiče samog e, dakle, očekivanja oko broja ljudi na e, promociji, tu i nije bilo nekih očekivanja, mislim, to je sve onako više manje spontano bilo. Stvarno jedan pristan broj ljudi to je bilo, se okupio. Pardon, to je bilo 9.5. u knjiž, gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić. Mi planiramo, znači prvenstveno njezina namjena bila je pokazati i, i karlovačkoj javnosti, a možda onda i, i široj, da, da je u Karlovcu postoje bendovi koji snimaju, koji nešto rade, dakle koji se trude i e, mislim, stvaraju glazbu. Što se tiče ovako, dakle, ova šira javnost što sam spominjao, planovi postoje da, bi, e, da se taj e, primjerci CD-a šalju, dakle, u neke tiskovine kao što je recimo e, mjesečnik Ritam koji izlazi u sklopu večernjeg lista. Dakle, da se i na taj način malo široj glazbenoj javnosti predstavi rad karlovačkih bendova. A slali već materijale negdje e, van Karlovca, dakle po ovim medijskim kućama, novinskima, e, pa, po radio postajama? materijali su uglavnom do sada slani pojedinačno, dakle svaki bend je dakle posebno slao svoje uratke dok recimo ova kompilacija je još poprilično svježa i tu nije bilo nekog organiziranog sad e, slanja, ali u svakom slučaju namjera postoji. Da, i mislimo znači po drugim udrugama, na primjer poslat u Hrvatskoj, znači isto udrugama kao što je i naša, znači da se uglavnom vidi fluktuacije bendova, kada se organizira negdje neki koncert pa da se vidi, ha, imamo dečki iz Karlovca, ovisi koja vrsta glazbe, da, da može tako se organizira koncert i to zapravo pokušavamo isto da, da se Karlovac uključi u hrvatsku scenu. Kao što znamo, gradovi kao što su Zagreb, Osijek, Rijeka, Pula i svi ti festivali šta su tamo, pokušavamo napraviti nešto tako i u Karlovcu. A jeste već imali neke konkretne kontakte sa nekim gradovima, odnosno festivalima kojih ima evo sada sve više, hoće li neko od karolačkih bendova negdje nastupiti. Evo znamo da su Koh prošle godine dosta dobro prihvaćeni bili i na Pulskom Arted Musicu, nastupali su na Istra Rock Festivalu u Labinu. Tako je, mislim ja bi tu osim Koha izdvojio i Chrome Dub koji se također nalazi na kompilaciji i koji e, svira dosta i po Hrvatskoj, ne samo po Hrvatskoj, evo e, očekuje ih svirka i u Mađarskoj i na tim još nekim festivalima. Blackjack je isto band koji svira dosta po Zagrebu i dosta je već stekao određenu reputaciju izvan Karlovca. E, spomenuo bi tu mm, i svoj band Jel Humanofon e, isto nas očekuju svirke e, u sedmom mjesecu konkretno mislim na svirku na vrbovečkom Vrbovačkom VUM festivalu tako da u svakom slučaju bendovi sviraju dakle svirke postoje sad što se tiče samog festivala u Karlovcu mislim da je to još sada preuranjeno za, za, za govoriti o, tako nećemo, a sad vidit ćemo možda kasnije Dakle, ideja je bila da se pokuša eventualno e, organizirati e, koncertna promocija u obliku jednodnevnog ili dvodnevnog kao nazovimo ga festivala na području športsko-rekreacijskog centra Korana ali e, dakle ono što je nama potrebno to je što više ljudi zainteresiranih za E, takav jedan projekt koji bi se uključili u taj projekt i pomogli u njegovoj realizaciji. Jel, e, dakle, ovim putem, kažem, pozivam sve zainteresirane, jel, e, što više ljudi se u to uključi, to će biti jednostavnije i uspješnije će se takva ideja eventualno realizirati. A šta vam sad konkretno fali, dakle, koji nekakav profil ljudi, koji znanja? Dakle, evo, i to šta si rekao, ali ne samo to, dakle, ljudi, dakle fali e, mladih sposobnih kreativnih ljudi koji će se uhvatiti ovaj u koštac e, ne samo sa tim nekim e, tehničko-organizacijskim stvarima, već i sa birokracijom i svim ostalim šta ide uz tako nešto. Znači, cijela jedna logistika koja bi eventualno uspješno takav jedan projekt realizirala, ja pozivam još jednom sve zainteresirane da se e, jave u našu udrugu, da, se, da nam se obrate ili u polugu ili nama i ako imaju bilo kakve ideje e, slobodno, svi su dobrodošli da te ideje prezentiraju svoje neke vizije pa ćemo onda zajedno vidjeti šta i kako, šta je uopće u našoj mogućnosti trenutno u gradu Karlovcu da se napravi. Da, i da napomenem, e, studija se nije samo glazbena udruga, nego i knjižena udruga. Isto tako iako je sada u početku smo skoncentrirani više na glazbu i za opremanje studija, ali kasnije kada bi se znači, sve to više e, razbuktalo, kada, bi se prikupilo više znači, novaca, donacija i sve to skupa, isto tako pozivam se mlade koji bi se možda htjeli uhvatiti e, u koštac sa pisanjem e, raznih natječaja i tih stvari, ali to nam isto potrebna baš neka osoba koja bi pisala natječaja i znači bila kontaktu sa tvrtkama i znači uglavnom sa izvorima donacija. Prvenstveno nam je važno e, snimanje e, demo albuma e, i znači organizacija, na primjer tak nekih manjih koncerata, a kasnije i nečeg većeg. Znači kako vrijeme bude prolazilo tako ovisi kako ćemo kako ćemo uspjevat i kako će to izići skupa. I još je stvar e, da kasnije ćemo pokušati isto okupiti književnike, znači sve isto tako pozivam sve mlade koji se bave, nešto pišu ili bi htjeli možda izdati izdati knjigu, E, to isto jedna prilika da se pokaže kreativnost mladih u Turuku, ne samo glazbena nego i knjižena. Znači da pokušamo isto tako e, kao što smo rekli i u e, samom našem statutu po djelatnosti, isto tako bi bilo izdavanje knjiga i pomaganje mladim knjiženicima. Imate li te nekakve suradnje između vas i e, video družine? Više manje e, mnogi e, ljudi koji su aktivno uključeni u rad Studija 8 su i sami članovi video družine Gimnazije Karlovac. Samim time suradnja postoji, te dvije sekcije gimnazije su usko povezane, a postoji i suradnja također na određenom polju nazovimo ih animiranih video spotova, jer je ovaj, e, već e, jedan renomiran jel, član video družine Živković, da, Živac je radio e, spot, dakle animirani spot za projekt Irfan Denafri, projekt Gordana Beglera, dakle idejnog osnivača Studija 8. Ok, e, još što se tiče ovoga, tih potpora, evo vidimo da je Savjet za evropske integracije Karolačke županije vas je dakle tu pomogao, e, dakle bio je nekakav ono glavni donator vezan za e, ovaj CD. Imate li s njima dalje nekakve onako planove, suradnje? Hoću reći da se malo veći europski grant da se donese u, dakle, u vaš studio kojim bi se puno moglo podići kvaliteta i rada i dakle još otvoriti nekoliko prostorija, kupiti nove opreme. Kao što smo već vidjeli, ova sama potpora pri izdavanju ovog CD-a eh, je bila poprilično velika, isto tako nadamo se da će eh, nam i dalje, da će nam i dalje pomagati. A sad znači nemate nikakvih ono sa njima trenutno nemamo, ali eh, naravno nadam se da ćemo imati. E, sad stvar u tome što to se djeluje, znači e, treba napraviti neki projekt, znači neko, neku ideju, e, znači isto kao projekt je bio zapravo TCD i onda se za, uglavnom kako ide financiraju se projekti. Znači treba osmisliti neki kvalitetan projekt koji bi znači imalo smisla financijski e, znači potpomognuti. Ali šta sad radi na tome? polju, dakle za pa, sa smišljenju e, projekata nekih. Ima, naravno, mislim već je i u ovoj emisiji e, bilo riječi o tome, dakle to je projekt e, osposobljavanja još jedne prostorije za, dakle, za snimanje u prostoru atomskog skloništa na Rakovcu i dakle to, to je trenutno dakle taj projekt koji je zaživio u obliku donacije grada o kojem smo već pričali. Dakle, će biti to dovoljna sredstva za e, studija to samo e, to je, dakle, e, to je jedan, e, jedna početna faza dakle sama ta druga režija u prostoru tog atomskog skloništa ona nije zamišljena u prvoj fazi kao kompletno opremljen studio kao što je, mislim, studij u gimnaziji nije niti on kompletno opremljen, dakle tu još uvijek je potrebno mnogo e, tehnike da bi to sve funkcioniralo kako bi trebalo, ali e, ovaj novi prostor je zamišljen e, prvenstveno kao nazovimo tako, ispomoć e, studiju u gimnaziji gdje bi onda više bendova paralelno moglo snimati, dakle tamo bi se mogli snimati u isto vrijeme, na primjer, samo bubanje ili nešto tako, a da bi se neki osnovni tehnički uvjeti e, postigli za neki, on, nazovimo ih elementarni tehnički uvjeti, ova donacija će biti dovoljna da se to pokrene. Dakle, znači, to je trenutno, kao prvi ono... E, prvi korak, naravno, da, da se to pusti u pogon, kak bi se reklo. Pa- ono. get depressed sometimes But you should just sit down and whine You never know what's hiding behind that door And I'll open it for you Just to see how you go through See, darkest day is samo za kraj još nekakve planove, dakle do kraja ove godine, šta, šta će se raditi u studiju, šta će raditi bendovi, hoće li biti nekakvih novih snimaka, samostalnih demo, materijala, planiraju neki novi bendovi, imate li već nekoga u tako u kombinaciji s kim pregovarate, ko planira ući u studio, da nego se priključiti ovoj ekipi? Uglavnom imamo već negdje oko 100-110 članova i to se može reći otprilike oko 15-16 bendova čak da su u studiju stvari sad će sad će neki novi bendovi, e, Tarzije kvartet će na primjer, će e, snimati u studio isto koliko znam i Blackjack. E, znači prvo što nam je najbitnije osposobiti tu prostoriju u atomskom, znači da je zvučno izoliramo, to je jedna stvar. Druga stvar je kada to osposobimo i kada prikupimo sva sredstva potrebna za snimanje da se tamo isto krene snimati. isto tako band PSD prije svega disciplina. To je ono jedan legendarni stari karlovački dakle, punk band e, tamo iz davnih 80-ih. Da. Oni, oni su se isto uključili u studiju 8 i jako puno pomažu i ovim putem ih pozdravljam. E, znači, budem, budu i oni snimali, e, snimat ćemo i mi Made in Taiwan, Znači, uglavnom pokušat ćemo, kad se osposobi ta druga režija... Tamo neki bendovi imaju probe, jel tako, u tom studiju? Kako to uspijete pokrivati probe bendova i snimanja? kad se ne snima, ali uglavnom probe su više manje rijetke. Uglavnom je koncentrirano na snimanje, a kada znači neki band možda ne može u svojoj rupi snimati pa se onda uspije u studio. Pa evo, mislim da su nam dečki zbilja sve rekli što je vrijednije. Vrijedne informacije su nam dali u svakom slučaju. Pa... Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras. Zahvaljujem se našim gostima. Pozdravljamo sve koji nas znaju. Pozdravljamo sve slušatelje i, da, i nadamo se da će što više ljudi se htjeti eh, znači, uhvatiti eh, u Studio 8 i da pokušamo nešto napraviti, da nešto promijenimo. Poštovani slušatelji, to je bilo sve za večeras. Emisija Sektor 3 emitira se zahvaljujući donaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Slušajte nas i idućeg utorka u isto vrijeme i do slušanja.